Եվ այսպես անցած Կիրակի Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ հանդիպեցին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի բռնապետ Իլհամ Ալիևը։ Հանդիպումից հետո լրագրողների համար Միշելի արած հայտարարություններին փորձենք անդրադառնալ մանրամասն։ Հայ հանրության, հատկապես արցախցիներիս համար ցնցող էր այն արտահայտությունը, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները վերահաստատել են իրենց համաձայնությունը փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Տարածքային ամբողջականություն ասելով հասկացվում է վերա վերադարձը խորհրդային ապօրինի սահմաններին։ Նախ խորհրդային սահմաններին վերադառնալու միտքը Հայաստանի վարչապետի բերանից հնչում է արդեն առնվազն 2 տարի։ Հետևաբար դա չպետք է լիներ անակնկալ։ Պատահական չէ նաև հաղթած երկրի պարտվողական փոխարտգործնախարար Ժիրայր Լիպարիտյանի շուրթերով մի քանի օր առաջ մեդիադաշտ ներգծված տարածքային զիջումների մասին հերթական զառանցանքը։ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես եւ իր ու իր նախորդների հոգեայր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այն մտայնության է, թե տարածքային զիջումներով կարելի է խաղաղության հասնել։ Բնականաբար կարծել ելույթները, թե Հայաստանը Վրաստանին եւ Իրանին կապող գլխավոր մայրուղիներն Ադրբեջանի համար փաստացի վերահսկելի դարձնելն առավելապաշտ Ադրբեջանին կստիպի մոռանալ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային նկարտումները կամ դուրս բերել իր զինված խմբավորումները Հայաստանի նույն այդ 29800 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան տարածքի մի շարք հատվածներից լավագույն դեպքում միամտություն է։ Հանցավոր միամտություն։ Իհարկե Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելը Նիկոլ Փաշինյանը ձեռքբերում է համարում, սակայն կրկին Ադրբեջան շրջանը 1 մետր անգամ չի նահանջելու իր զբաղեցրած դիրքերից։ Միաժամանակ ավելորդ չհիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրում, ապա եւ նույն այդ հռչակագրի հիման վրա հաստատված համանadrության մեջ ամրագրված է Արցախի Մայր Հայաստանի անբաժանելի մաս լինելու դրույթը եւ դրան հակասող ցանկացած միջազգային պայմանագիր կնքելուց առաջ հարկ է լինելու փոխել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Ընդ որում, ըստ Հայաստանի Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշման Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի է միջազգային միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կնշվի Ադրբեջանի կազմում։ Ինչ վերաբերում է Միշելի հայտարարած նախկին լղիմի տարածքում ապրող հայերի իրավունքների ու անվտանգության խնդրին։ Հայտարարության այդ հատվածում ձևակերպումների առումով իհարկե փորձ է արվել երկու կողմերի համար ընդունելի բառապաշար ընտրել, ինչպես օրինակ նախկին լղիմը եւ այդ բնակչությունը, սակայն այդ հատվածում ուշադրության է արժանի Միշելի խոսքով իր բարձրաձայնած անհրաժեշտությունը Բաքվի եւ այդ բնակչության միջև թափանցիկ եւ կառուցողական երկխոսություն բնակչության վերաբերյալ։ Դա անկասկած Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև ուղիղ երկխոսությանն է վերաբերում։ Բնականաբար պետք չէ մեծ հույսեր ունենալ, թե Ադրբեջանը չի փորձի խուսանավել նաեւ այդ կետի շուրջ։ Հայտարարության մեջ նաեւ խոսվեց բոլոր գերիների փոխադարձաբար ազատ արձակման, ինչպես նաեւ Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան եւ Նախիջևանով երկաթգծի շահագործման վերաբերյալ։ Ընդ որում հատկանշական է, որ մամուլի համար արած հայտարարությունում Միշելը նշում է այդ հաղորդակցման ուղու հանդեպ պետական ինքնիշխանության հարցը, սակայն տեսա տարբերակը հետագայում հեռացվել է, իսկ պաշտոնական տեքստային տարբերակում այդ մասը փոփոխվել է։ Միաժամանակ չկար Բերձորի միջանցքի արգելափակման մասին որևէ ուղակի հիշատակում։ Այդուամենայնիվ Բրյուսելյան այս հանդիպումն ավելի շուտ ժամացույցների ստուգում էր հետագա ավելի լուրջ բանակցություններից առաջ։ Միաժամանակ պետք չէ սպասել, թե վերջնական պայմանագիրը շուտ կկնքվի, բայց եւ պետք է օգտագործել այդ ժամանակը սեփական գոյաբանական հետաքրքրություններն առաջ մղելու համար, որպեսզի կրկին դեկտեմբերի 1-ին ձմեռն անսպասելի չգա։ Մեկ ընդմիշտ պետք է հիշել, որ թույլերին չեն կարող կարող օգնել պայմանագրերը եւ ոչ մի ստորագրված փաստաթուղթ չի կարող պաշտպանել անպահապան սահմանները։ Ոչ մի միջազգային կառույց, ոչ մի պետություն երբեք հաշվի չի նստել, հաշվի չի նստում եւ հաշվի չի նստելու այն ժողովրդի հետ, որը ունի արիություն եւ ունի կամք ինքն իրեն պաշտպանելու եւ ընդհակառակը այն ժողովուրդները, որոնք ընտրում են չհանձնվելու եւ պայքարի ուղին միշտ էլ ստանում են թե համակրանք, թե հարգանք, թե աջակցություն։